Sini Imam Al-Barbahari rahimahullah Poin yang kelima ini Beliau katakan ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati Tubuhnya agama datangnya dari Allah Sabar wa ta'ala Agama itu datangnya dari Allah Takrir Bahawa agama itu sifatnya adalah wahyu Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Lam yubu ala kulli rijal Tidak diletakkan di atas acara-acara para lelaki wa'arahihim dan pendapat-pendapat mereka. Sebab kalau manusia dibebankan untuk memikirkan agama dengan akalnya, mereka akan binas. Sebab setiap orang akan membuat tuntunan sendiri yang merupakan kebaikan untuk diri. Dan akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Ini membuat tuntunan sendiri yang selalu merasa lebih panggil. Dia bangga tuntunan diri saja. Seperti yang sekarang terjadi pada orang-orang ahli filsafat. Dimimpin terus. Dan kalau dikatakan berakal juga kurang luar. Itu mensifatkan tentang ahli kalam. Orang-orang yang senang belajar filsafat. Ini hikmah dengan akalnya. Hikmahnya begini dan begini. Yang sananya datang lebih darinya diungkap dengan cara yang lebih nakjubkan dari yang lantai usapannya dia. Akhirnya begini terus. Menjadi sulit agama itu. Padahal agama kita adalah agama yang mudah. Inna dina yusrum. Dan agama kita adalah agama yang penuh dengan rahmat. Wa ma'arsallaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami menutup penggandaan Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Kerana itu agama kita dasarnya adalah wahyu. Kita hanya sekedar mengikuti. Tidak dibebani kita untuk membuat jalan sendiri. Kita mengikuti saja, tiba. Enak. Mudah. Ragamai. Tidak diletakkan di atas kepala para layaknya. Dan pendapat-pendapat mereka. Nah. Saya tadi ada menyebut bahawa ahli kalam, ahli filsafat itu. Ya, ada sedikit kurang waras. Sebab kadang mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Nah, sebutkan dalam kutub istirahat suatu kisah yang sangat menarik. Mungkin jadi pelajaran bagi orang yang senang belajar ilmu kisah. Nah, Akhrujin Ar-Razi lewat bersama murid-muridnya. Dan kenal siapa Akhrujin Ar-Razi. Dia rujukan sampai sekarang tentang ilmu filsafat. Dan dia sendirinya, dia sendiri sudah bertobat di akhir umurnya. Ya. Dari ilmu filsafat ikut murid-muridnya yang mempelajari filsafat. Lewat di depan seorang di depan rumah seorang perempuan tua lagi berjemur depan rumahnya. Di pagi hari. Lewat begitu, perempuan tua ini ada lihat orang diikuti banyak orang gitu. Ada seorang lelaki diikuti banyak orang. Jadi ingin tahu dia tanya, siapa orang ini? Apakah orang ini penguasa? Katanya bukan. Muridnya bertanya dengan hal apakah kamu tidak kenal siapa dia? Ya rahimahillah, berulia Allah merahmatimu. Katanya apakah dia seorang buah? Nah, kan, bukan. Apakah dia uh, orang yang mempunyai kedudukan? Bukan pula. Apakah dia ingin? Bukan. Kalau begitu siapa dia? Kata muridnya dengan tanda, orang ini adalah orang yang mempunyai seribu dalil bahawa Allah itu ada. Kita mungkin sangat begitu. Nah, orang ini mempunyai seribu dalil bahawa Allah itu ada. Maka apa kata perempuan tua ini masih beraja ke Fitrahnya? Katanya, ufillahu. Betapa celakanya dia. Apabila disyakut atau kepada Allah ada keraguan sehingga harus dicarikan sendiri dari ini pikirannya, perempuan itu di atas sikronya. Dan benar itu ucapan seperti orang berada eh, di siang hari yang sangat terik, di siang bolong, matahari terbit dengan sangat terangnya, dia katakan dia menantang, tunjukkan darinya bahwa matahari terbit. Kan kurang waras, iya kan? Kita mau bicara apa kalau seperti ini? Sesuatu yang sudah jelas, walaupun tidak Waktu dia bahasakan dalilnya, tadi sudah jelas. Dan begitu, akhirnya filsafat seperti itu. Wa nihayatu iqdami al-uquli iqal wa ghayatu sa'i al-alamin dhalal. Katanya seorang ahli filsafat yang bertobat, kayaknya Fakhruddin Razi mengucapkan ini. Dan ujung dari mendahulukan akal adalah out-outan. Nanti tidak bisa kayak benang begitu out-outan, tidak bisa lagi keluar dari mana? Tidak bisa dipakai lagi benangnya. Taatir dari upaya manusia adalah kesesatan. Nah, Wallahu musta'an. Kerana itulah, agama kita datangnya dengan wahyu. Tidak diletakkan di atas akal lelaki dan tidak pula pendapat-pendapat mereka. Kata Imam Al-Barbahari, Wa ilmuhu inda Allah. Dan ilmunya berada di sisi Allah. Ilmunya berada di sisi Allah. Wa inda Rasulih. Dan di sisi Rasulnya. Menjadi timbangan adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu menjadi timbangan. Kemudian kata beliau, Fala tattabi' shay'an bi hawa. Jangan kamu mengikuti sesuatu apapun dengan hawa nafsu. Fatam rata min ad-din. kamu keluar dari agama. Fatah khuruja min islam Dan kamu pun keluar dari Islam. Jangan kamu ikuti sesuatu dengan hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Apalagi dalam masalah agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Daud, inna ja'allaka خليفة في الأرض احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله سبحانه وتعالى taala menyatakan wahai Daud, sungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi. Maka berhukumlah engkau kepada manusia dengan kebenaran dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu sehingga menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mungkin orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih ya. Kerana lupa akan yawmul hisab Nah, maka agama ini tidak dengan hawa nafsu Dasarnya adalah istibah Wa ma yantiku anil hawa In huwa illa wahyu yuha Tidak lagi berucap dari hawa nafsunya Yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Itu agama Kemudian kalimat beliau di sini, jangan kamu ikuti sesuatu dengan hawamu, hawa nafsu, sehingga kamu keluar dari agama. Kalimat keluar dari agama, keluar dari Islam, ini tergantung. Nah, kalau yang dia lakukan adalah perkara yang mengkafirkan, maka hukumnya kafir keluar dari Islam. Kalau yang dia lakukan adalah perkara yang tidak mengkafirkan, maka kalimat di sini keluar dari agama, maksudnya ujungnya. Ya, bukan pada keadaan itu langsung keluar, tapi ujung-ujungnya bisa seperti itu. Dokter dan seorang kalau melakukan bid'ah, lama-kelamaan nanti bisa jadi besar bid'ahnya sampai kadang keluar dari Islam. Mana akan kita uraikan dari dalilnya dalam masalah ini. Ini ucapan beliau, Batam berkombinasi, kata beruja Islam, ada dua kemungkinan yang diinginkan oleh Imam Al-Fatahah. Berikan dua kemungkinan. Jadi yang pertama, mungkin amalan. Kalau amalannya, terjadi ya, kalau amalannya, uh, amalan yang tidak mengeluarkan dari Islam, maka hukumnya tidak keluar dari Islam. Kalau amalan yang mengeluarkan dia dari Islam, Atau hukumnya keluar dari Islam Bagaimana yang dikatakan oleh beliau di sini Patam ropa minat din Kalau orang lain yang tidak mengeluarkan dari Islam Maka kalimat beliau ini Patam ropa minat din Maka akan mengeluarkan kamu dari agama Itu maksudnya Ujungnya seperti itu Seorang melakukan satu kesehatan dia semakin seunang-unang dalam kesehatannya. Lama-kelamaan, lama-kelamaan, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Akhirnya bisa menyebabkan dia keluar dari al-Islam. Itu bahaya. Nah. Baik, kata beliau, فإنه لا حجة لك سمية ذات حجة بكم فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة في السنة ثم رسول الله سلام الله عليه وسلم أمة في السنة وأوضحها لأصحابه فبدأ من كان حتى تثبت قال بعض صحابتنا وهم الجماعة لمريك أدلاء الجماعة وهم السواد الأعظم أنت رسحبت أدلاء السواد الأعظم Kita sebut tadi as-sawadul a'zam, kelompok yang paling besar yaitu kelompoknya para sahabat di zaman mereka. Nah, as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam al-haqq wa ahlu. Ini ya, Imam Al-Bahari menafsirkan as-sawadul a'zam itu adalah kebenaran dan pengikutnya. Sebab kebenaran itu itu adalah suatu perkara yang diukur dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan jumlah banyaknya itu sendiri. Kalau jumlah banyaknya itu sendiri belum tentu benar. Kalau jumlah banyaknya itu sendiri. Tapi kalau jumlah banyak kita jelaskan Al-Quran dan Sunnah, maka inilah yang benar. Nah, ada pun sementara kita menjadikan ukuran jumlah banyak tanpa memperhatikan dia yang jelaskan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, itu bukan ukuran. Jumlah yang banyak itu bukan ukuran secara mutlak dia di atas benar. Dalam Al-Quran dikatakan, ilmu wa ikuti aktsara min fiqh tudilluka sabil ta'lim kalau kamu ikuti menaati kebanyakan manusia di muka bumi kamu akan disesatkan dari jalan Allah jadi ya kebanyakan manusia kamu akan disesatkan dari jalan Allah Inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilun min ibadiyash syakur dan sangat sedikit dari para hamba yang bersyukur artinya yang tidak bersyukur itu lebih banyak lagi dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma aktsarun nas Walau harap bagi mukminin dan manusia itu tidak akan menjadi banyak walaupun kamu semangat mereka itu beriman. Ya. Maka ukuran banyak bukan ukuran dalam mengukur kebenaran. Jumlah banyak bukan ukuran. Tapi yang menjadi ukuran adalah al-iktiba, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Kata beliau di akhir Poin kelima, Faman khalaqa ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Barang siapa yang menyelisih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu apapun dari perkara agama, maka sungguh dia telah kafir. Ini kalimat sungguh dia telah kafir betul diri. Nah, betul telah diri. Sebab siapa yang menyelisih uh, eh, para sahabat Rasulullah SAW dalam masalah agama kadang hukumnya kafir keluar dari Islam ya, dan kadang hukumnya sifatnya dia lakukan uh, eh, apa namanya kufran akbar kufur kecil tidak mengeluarkan dari Islam dan kadang bentuknya tidak dan kadang bentuknya maafiat kadang bentuknya maafiat eh. seperti Nabi SAW misalnya menyatakan cinta ini umat ini Hum umatihim kufur. Dua perkara dari umatku. Mereka dengan kedua perkara ini menjadi kufur. Abang fil nasab wa niyahatu al mayyit adalah eh, mencerca nasab seorang dan e, eh, meratap atas orang yang meninggal. Ini dua perkara dia katakan kufur. Tapi bukan artinya kafir keluar dari Islam. Itu kufur dunia kufur. Kafir yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Sebab kekafiran itu ada dua macam. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Kekafiran yang mengeluarkan dari Islam jelas. Yang tidak mengeluarkan dari Islam dikatakan dia kekafiran menunjukkan besarnya dosanya. Dengan disifatkan dengan kalimat kufur menunjukkan besarnya dosanya. Ketika dalam hadis Ibn Mas'ud dengan Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada muslim yang fasik, wa kitab yang kufur." mencerca seorang muslim adalah kesaksian dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Membunuh hukumnya apa? Kafir keluar Islam, tidak kan? Sebenarnya kita ketahui bersama bahawa prinsip pokok bahawa kaum muslimin pelaku dosa besar tidak kafir keluar dari Islam. Kufur di sini diinginkan kufurun juga kufurin. Kafir yang tidak mengeluarkannya dari keislaman. Dan kadang-kadang bentuknya adalah tidak. Kalau memiliki sahabat, kadang-kadang bentuknya maksiat. Maka tergantung apa yang dia lakukan. Ya, karena itu ucapan Imam Al-Barbahari di sini, Fatari Tafat, ini terlalu global. Hmm, terlalu global. Kemudian dirinci dengan rincian yang kita sebut tadi. Ya, sebagaimana dirinci oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajidi, Habibatullah Ta'ala. Baik. Kemudian, yang tenang. Dikatakan di sini, oleh Imam Al-Barbahari dalam poin yang kenal, Wa'alam anna nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnah mithlaha. Ketahuilah. Sungguhnya manusia tidaklah mereka berbuat suatu bid'ah apapun sampai ia meninggalkan dari sunnah yang semisal dengannya. Fahdharil muhdatsat min al-umur. Karena itu berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara baru. hadir hatilah kamu dari hal-hal yang diadakan dari berbagai perkara. Baina kullu muhdatsatin bid'ah. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa dalalatu ahluha bin-nar. Sesat dan penghuninya atau sesat dan pengikutnya adalah di dalam neraka. Di dalam poin yang keenam ini ada beberapa masalah yang perlu kita rinci berkaitan dengan masalah bid'ah. Saya terangkan sedikit e, eh, kaidah dalam ucapan Imam Al-Barbahari. Beliau di sini membawakan kaidah umum yang dipakai oleh para ulama. Nah, dikatakan oleh dia sungguhnya manusia tidak boleh melakukan suatu bid'ah sampai dia meninggalkan sunnah yang semisal dengan bid'ah. Siapa melakukan bid'ah maka akan mati sunnah. Siapa yang menghidupkan sunnah, maka akan mati bid'ah. Itu adalah suatu keharusan. Sebab sunnah lawannya adalah bid'ah. Ya, bid'ah itu kebalikannya adalah sunnah. Demikian. Nah, itu kata Imam Barbahari, jika ada seorang manusia, lakukan suatu bid'ah pun, tanpa dia meninggalkan sunnah yang semisal dengan dia. Ini mungkin perlu saya terangkan sedikit bahawa bid'ah itu atau perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi dua. Ini termasuk kawaid pentingnya dalam masalah bid'ah. <clears throat> sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi dua. Bagaimana yang diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam Kailan Al-Muqayyim. Ada sunnah fi'liyah dan ada sunnah tarfiyah. Sunnah yang merupakan perbuatannya Nabi. Jadi Nabi melakukan ini, Nabi berucap begini, lakukan ini, dan seterusnya. Ini namanya sunnah fi'liya. Dan ini kebanyakan dia. Lalu sunnah tarfiah, itu apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Jadi apa yang ditinggalkan oleh beliau, tidak dikerjakan oleh Nabi, itu juga sunnahnya. Itu juga sunnahnya. Nah, kita hari. Jadi ada sunnah fi'liya, ada sunnah tarfiah. Silakan pilih ini, Nabi sunnahnya meninggalkan. Kalau dia membuat pekerjaan di atasnya, membuat bid'ah, artinya sunnahnya ini pun gugur. Ya kan? Sunnahnya hilang. Karena itu, siapa yang berbuat bid'ah, pasti akan ada sunnah yang hilang. Ada contoh. Ya. Orang melakukan oh, doa terus-menerus di belakang salat lima waktu. Terus-menerus dia lakukan. Maka, ini dia melakukan bid'ah. Maka dengannya sunnah, sunnahnya apa? Sunnahnya setelah salat tidak ada doa. Itu sunnahnya. Ya. Contoh lain. Ya. Bikin acara maulid misalnya. Atau peringatan Isra' Mi'raj. Atau secara ini. Sedang peringatan satu Muharram. Nah. Ini yang peringatan ini, ini tidak. Tidak akan masuk sunnah dengannya. Sunnahnya tidak ada peringatan itu. Jadi tidak pernah lakukannya. Jadi tidak apa saja muncul, pasti ada sunnah yang hilang. Ada sunnah yang hilang. Nah, inilah maksud dari perkataan Imam Al-Barbahar. Jadi ini kaya tetap di kalangan para ulama ahli sunnah. Kata beliau, wa'alam anna nas, ketahuilah bahawa sungguhnya manusia, lam yabtari'u bila'atan qaf, tidaklah mereka membuat bila'at sama sekali, sampai mereka meninggalkan suatu sunnah yang semisal dengan dia. Ibn Hajar, Al-Andalusi, dalam kitab Al-Muhalla, beliau berkata, ما رأينا سنة مضاءة إلا ومعها بدعة مداءة katanya tidaklah kami melihat satu sunnah yang ditelantarkan kecuali pasti ada bid'ah bersamanya bid'ah yang disebarkan begitu muncul bid'ah sunnah hilang sunnah dihidupkan bid'ah mati demikian karena itu Imam Al-Fartahani memperingatkan ini dengan sangat keras. Kata beliau, wa'alam, ketahuilah. Anun nasalam yabatariu bida'at al-fad. Tentunya manusia tidaklah berbuat bida'at apapun. Sampai dia meninggalkan sunnah yang senisal dengan ini. Lalu beliau mengingatkan, fahbar al-muhdathat minal umur. Hati-hati kamu. Dari hal-hal yang baru. Dari berbagai perkara. Aina kulla muhdathatin bida'at. Sebab setiap perkara baru itu adalah bida'at wa kullu bid'atin dalalah dan setiap bid'ah adalah sesat wa dalalatu ahlu hatin nar dan sesatan dan pelakunya tempatnya di dalam neraka ini kita harus menerangkan <clears throat> tentang uh, beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah bid'ah saya akan menerangkan sedikit tentang definisi bid'ah Kemudian bahaya dari bid'ah tersebut dan beberapa kaidah dan doabit untuk mengenal bid'ah. Nah, dan sebenarnya uh, ada kaitannya juga di sini, cuma nanti kita undurkan di poin ke-9. Kita akan membahas tentang kaidah-kaidah dan doabit dalam menghukumi seorang itu ahli bid'ah, seorang yang pantas ditahdir atau yang semisal dengan itu. Nah, baik. <clears throat> Sekarang kita lihat. Kata beliau, Fahdar al-muhdathat min al-umur. Hati-hati kalian. Dari hal-hal yang baru. Perkara-perkara yang baru. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu yang diadakan. Laisa ala misalin saja. Sesuatu yang diadakan tidak ada contoh sebelumnya. Tidak secara lahat. Ada baik, ada jelek. Berarti dalam Al-Quran dikatakan Badi'us samawati wal-ar. Allah itu badi'us samawati wal-ar. Badi' dari kalimat bid'ah. Kalau diterjemah bebasnya, tanya Allah itu membid'ah langit dan bumi. Secara lahat. Artinya apa? Menciptakan langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Ini arti secara lahat. Demikian pula dalam eh, surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. "Inna kuntu bid'an min ar-rusul." Katakanlah ya Muhammad, "Bukanlah saya ini tidak ada dari para rasul." Maksudnya apa? Saya ini bukan rasul pertama, tidak ada rasul sebelumku. Ada rasul sebelum saya. Saya bukan tidak ada yang para rasul. Maksudnya, saya bukan rasul yang pertama, tidak ada rasul sebelumku. Jadi tidak secara bahasa adalah mengadakan sesuatu tidak ada contoh sebelumnya istilah syarak dalam istilah syar'i banyak definisi di kalangan para ulama tentang bid'ah. Nah, ada definisi oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ada definisi oleh Imam Syuuti, dan yang paling terkenalnya lah adalah definisi Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang banyak dipakai oleh para ulama. Beliau memberikan definisi ini dalam Kitabul Ittifaq Nah, kitab ini adalah kitab yang sangat bernilai sekali dan mempunyai harga yang sangat tinggi. Menjelaskan tentang bid'ah, membantah terhadap orang yang mempunyai syubhat terputar masalah bid'ah. Nah, Imam Syafi'i memberi definisi tentang bid'ah. Kata beliau, bid'ah itu tariqatun fiddi, mukhtara. Jalan di dalam agama mukhtara baru tidak ada contoh sebelumnya. Ini kalimat tariqah jalan. Para itu arti sejarah bahasa mata rokatul akdar apa apa yang biasa diketuk oleh kaki. Jadi katakan jalan para sebab sudah terlalu biasa dijalani, dilewati. Begitu. Maka dari sini kita harus tahu bahawa memberi hukum bid'ah itu harus dengan syarat orang itu melakukannya secara kontinu terus menerus atau kebanyakannya. Kita ya. Hanya ada orang yang doa kalau solat fardu, dia doa cuma satu kali misalnya. Kali berikutnya dia tidak doa. Terus ada yang doa terus menerus. Kalau ada yang doa, dia doa baru satu kali, kita katakan ini salah. Menyelisih sunnah. Belum dihukum tidak, belum. Baru satu kali. Dia lakukan. Kalau dia ulangi berulang kali, maka ini tidak sudah dia lakukan. Sebab sudah berulang. Berapa kali? Kali. Ini juga di antara kawai disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam memberikan hukum Ya, ini tidak atasi dalam satu perkara. Nah. Baik. Jadi bedakan antara hukum salah dan hukum tidak. Baik, kata, kata Imam Syafi'i dalam definisinya, tidak adalah tarikun, tarikatun fiddin muhtara. Jalan di dalam agama. Jadi kaitannya berkaitan dengan masalah agama. Jadi tidak ada contoh melakukan sesuatu perbuatan tidak ada contoh sebelumnya dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk alam di umur dunia itu. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian dalam hadis riwayat Muslim. Nah, dan asalnya dalam masalah dunia adalah boleh halal. Kuala bija alalakum nafil ardi jami'an. Biarlah Allah yang menjadikan untuk kalian segala sesuatu yang dibuka bumi ini. Kalian boleh memanfaatkannya. Hanya dalam masalah dunia. Ya, mikrofon ini tidak dari sisi bahasa. Ya kan? Tidak atau tidak? Tidak, tidak ada jalannya lagi mikrofon. Ya. Eh, ini tidak. Ya. Motor tidak. Mobil juga tidak. Ya kan? Tidak secara apa? Secara bahasa. Tercela atau tidak? Dibolehkan ya, sebab berkaitan dengan masalah dunia. Dan di sini pembahasan berkaitan dengan masalah agama. Dia membuat jalan yang baru tidak ada contoh sebelumnya di dalam agama Tuhdi. Dalam agama. Nah. Ada sebagian masyarakat yang fobi terhadap kalimat bid'ah. Kalau bilang bid'ah, dia berkata, kalau begitu kamu nulis sebagai jam. Kemudian kamu nulis sebagai motor. Ini salah sementara. Sebab bid'ah yang diinginkan adalah bid'ah dalam agama. Dan tercelak. Jadi, tarifatun tibdini muhtara. Ada jalan dalam agama muhtara. Baru, tidak ada contoh sebelumnya. Wadawati syariah. Menentang syariah. Pertentangan dengan syariah. Ini kalimat pertentangan. Kita telah uraikan tadi. Mana ini? Jadi kalau dia melakukan bidah secara otomatis dia menentang syariah. Muncul bidah pasti sunnah hilang. Pertentangan terhadap syariah. Kalau kita katakan seperti itu kepada ahli bidah, mereka bilang kami tidak melakukan bidah. Ya, kami tidak menentang syariah. Katanya. Kami tidak menentang syariah. Kami menginginkan kebaikan. Nah, memang dia menginginkan kebaikan itu maksudnya. Tapi perbuatannya adalah penentangan terhadap syariah. Kita ya, ya. Nah, jadi Tudah syariah yukhalu disuluki alihah Al-Mubalaghah fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Dimaksudkan menjalani atasnya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Nah. Baik. Ini definisi tidak. Dan tidak adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. perkara yang sangat berbahaya sekali. Bahaya bid'ah ini telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sebelumnya. Sebelum ada bid'ah waktu itu, belum ada bid'ah. Beliau sudah mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Nah, sebab orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan bid'ah ini sifatnya adalah menentang Allah dan Rasul. Ini mengoreksi agama. Ini menambah, memberikan tambahan dalam agama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulah. Ulaikatil adalli. Semua orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan dihinakan. Orang-orang yang berbuat tidak, mereka mengada-adakan dalam agama. Mengada-adakan sesuatu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. dan yang seperti ini diancam di dalam firman-Nya innal ladzina takhadhu al-ijl sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah wa kadzalika najzi al-muftarin sungguhnya orang-orang yang menjadikan ijil anak sapi sebagai sembahan yang terhadap kaumnya Nabi Musa Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi bagi sembahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabbnya dan mendapatkan kehinaan. Ini pendalilan Ibn Uyayna menjelaskan tentang bahaya yang tidak ada. Orang yang berlaku tidak akan dihinakan oleh Allah. Sebagian murid-murid Sufyan bin Uyayna berkata, Loh, bukankah ini ayat untuk Bani Israel? Kata Sufyan, La, lihat kelanjutan ayat. Wa kadalika najisil muhtari. Dan demikianlah kami balas pada orang-orang yang senang mengadakan kerusahaan terhadap Allah. Jadi hukumnya untuk orang yang membuat ikhtirah Orang yang membuat bid'ah adalah istirah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, dia akan mendapatkan kehina. Nah, akan dihinakan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, وجعلت was والصغار 'ala man khalafa amri." Dan telah diberikan kehinaan dan kerendahan itu bagi orang yang menyelisih perintah. Dan bila ini adalah perkara yang, ter, yang sesat Dan Rasulullah SAW mentahdirnya dengan sangat keras sampai beliau di khutbah Jumat, setiap Jumat beliau menambah di akhir khutbah hajatnya sebagaimana dalam riwayat Jabir riwayat Muslim. Kata beliau wa iyyakum, kata beliau fa inna aqdal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi Kata beliau sungguhnya benar-benar sejujur-jujur pembicaraan adalah firman Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan hati-hatilah kalian dan perkara yang baru. Sungguhnya setiap perkara baru itu adalah tidak. Dan setiap tidak adalah sesat. Dan dalam tambahan riwayat Imam Nasai, wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Nah, dan juga dalam hadis berbagai rencana yang kita baca tadi, ketika Nabi mengatakan fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira. Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat perselisihan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bi sunnati, maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pertama Nabi tunjukkan jalan lurus ini. Yaitu di atas Al-Quran dan di atas jalan para sahabat. Setelah itu beliau ingatkan dari lawannya. وَإِيَاكُمْ بِمُحْدَثَةِ الْأُمُورِ Dan hati-hatilah kalian dari perkara yang baru. فَإِنَّ كُلَّ بِدَعَةٍ بَلَاءٍ Sebab setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, kerana itulah, bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Dan orang yang melakukan bid'ah, atau melindungi pelaku bid'ah, diancam dengan lana. Dalam hadis Ali bin Abi Talib, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Wa man awa muhdita ada dua bacaan. "Wa man awa "Wa man awa muhdatan dua bacaan. فعليك لعنة الله maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah wal malaika laknat dari para malaikat wal nasi ajmain dan dari seluruh manusia la yuqbal min sarf wal adl tidak diterima darinya sedikit pun ini pelaku bidah tidak diterima darinya sedikit pun Nah, katakan siapa yang melindungi muhdita, melindungi pelaku bidah. orang misalnya, yang melindungi pelaku bidah, ini kenalan. Ini makna muhdita, yang melindungi pelaku bidah. Dan tidak pantas orang melindungi pelaku bidah.